Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև ականանետ։ ԵԱՀԿ առաքելությունը շփման գծում պլանային դիտարկում կանցկացվի Մարտակերտի շրջանի ուղությամբ։ Աշխատանքային այցով Հունաստանում է Արցախի արտգործնախարարը։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում գանանացանի համար համապատասխան աշխատանքներ են տարվում։ Ստեփանակերտում կկազմակերպվի ուսուցիչների ամենամյա 10-օրյա նախաատեստացիոն վերապատրաստումներ։ Օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Միհրան Հարությունյանը ցանկանում է Արցախում հունահռոմեական ըմբշամարտի մարզադպրոց բացել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մարտի 13-ին եւ լույս 14-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 55 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 630 կրակոց։ Շփման գծի հարավային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 82 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Մարտի 15-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի շրջանի ուղությամբ Թալիշ բնակավայրից դեպի հյուսիս արևմուտք։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աճակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով ժամանել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այցի ընթացքում նախատեսվում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Նախատեսված է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանդիպումը Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ուսանողության եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Բաքվի կողմից երկերասենյություն է անվանել Ռուսաստանի Դաշնությունում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բիլբելօղլիին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրելու փաստը։ Առաջադրվել է մի մարդ, ով կոչ է անում Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորել ռազմական ճանապարհով։ Բաքվի երկերեսանյությունը անսահման է։ Դեսպան ով կողմնակից է պատերազմին, ցանկանում է գլխավորել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, նշել է նա. Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի հանրապետության կառավարության հերթական նիստը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գործադիրի նիստի օրակարգում այսօր հարցերի մեծ մասը էկոնոմիկայի ոլորտից էր ծրագրեր ընդհանուր գերատեսչության գործունեության, զբոսաշրջության, պատմության ու մշակույթյան շարժուշարցանների, պատմական միջավայրի պահպանության, փոքր հեկերի հզորությունը մեծացնելու եւ այլնի մասին հարցերի սպեկտորը, որ ներկայացրեց էկոնոմիկայի նախարարը, բավականին լայն էր։ 2017 թվականին տնտեսական զարգացման նողված ծրագրերի իրականացմանը բյուջեից կհատկացվի 17 միլիոն դրամ, իսկ այդ գումարի շրջանակներում Անդրանիկ Խաչատրյանի Հայաստանի ներկայացրած օրինագծի համաձայն կկազմակերպվեն տնտեսական համաժողովների եւ ցուցահանդեսների կազմակերպում եւ կազմակերպման աջակցություն միջազգային համաժողովներին եւ ցուցահանդեսներին Արցախի մասնակցության ապահովում 9 միլիոն դրամ, տեսական վերլուծությունների հետազոտությունների իրականացման ու ծրագրային ապահովման հրատարակչական ծառայությունների ձեռքբերում 4.5 միլիոն դրամ, Արցախի տնտեսվարող սուբյեկտների արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող ինտերնետային կայքի շահագործում եւ կայքի վերաբերյալ տեղեկությունների տարածում 500 000 դրամ եւ աջակցություն տեղական արտադրողներին 3 միլիոն դրամ։ Գործադիրը հավանության առանցրեց նաև պատմության ու մշակույթի անշարժուր հերցանների պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման ծրագրին, որի իրականացումը բյուջեից կպահանջի 100 միլիոն դրամ։ 20 միլիոն դրամ բյուջեի միջոցներից նախատեսված է զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումը ապահովող ծրագրերի իրականացման համար։ Նախագծի ընդունմամբ գերատեսչությունը նպատակ ունի ապահովել Արցախ ներգնաց զբոսող շրջային այցելուների կայուն աճ, հնարավորինս մեծացնել զբոսաշրջիկների գիշերակացի տևողությունը, ընդլայնել Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների ցակման աշխարհագրությունը, Արցախն ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջային երթուղիներում ու փաթեթներում։ Գործադիրն այսօր հավանության առանցրեց նաև մարդատար ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման կարգին։ Մեկ այլ հարց, որ ներկայացրեց Անդրանիկ Խաչատրյանը, Շուշի շրջանի պատմության, մշակույթի եւ անշարժ շուշարձանների համակարգի նոր ցանկը հաստատելու մասին էր։ Թուրք կտա գործողորեն դրությանը համահունչ իրականացնել դրանց պահպանության գործը։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի ներկայացրած նախագիծը առողջական խնդիրների պատճառով զորացրված զինծառայողների վերաբերյալ էր։ Նրանք, ովքեր հաշմանդամի կարգավիճակ չունեն, չեն օգտվում անվճար բժշկական օգնությունից։ Առողջապահության նախարարն առաջարկում է վերջիններիս ընդգրկել անվճար բուժօգնության շահառուների ցանկում։ Մենու ժամանակ նախագծի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը, ինչին հետևեց վարչապետի հանձնարարականը։ Բնստախոցելական փորձակնության բնակավարում իրավական պետական մարմինը աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարը մենք հասկացանք լրիվ ճիշտ քննարկել Կառավարությունն այսօր հավանության արժանացրեց նաև կրթության, գիտության եւ սպորտի, ինչպես նաև մշակույթի եւ երիտասարդության ոլորտների 2017 թվականի ծրագիրը։ Հավանության արժանացավ նաև զորահավաքի մարմինների օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին կարգը, որը ներկայացրեց Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Ներկայացված կարգով գերատեսչությունը նպատակ ունի Խնդիրներն ու գործառույթները ուղղված են իրականացող միջոցառումների շնորհիվ զորավարքի ժամանակ ապահովել զինված ուժերի համալուրումը եւ նյութատեխնիկական ապահովումը, ինչպես նաեւ տնտեսության գոյատևումը։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հույդը Հունաստանի հայդատի հանձնախմբի կողմից կազմակերպվող մեր հերոսական Արցախը խորագրով միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով աշխատանքային այցով Հունաստանում է Արցախի արգոսնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հունաստանի հայոց ազգային առաջնորդարանում Արցախի արտգործնախարարը հանդիպել է կաթողիկոսական փոխանորդ կոմիտաս arczepiskopos Օհանյանի եւ հունահայոց ազգային վարչության անդամների հետ։ Նա ներկայացրել է Արցախում տեղի ունեցող գործընթացները, ինչպես նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրադրությունը եւ պատասխանել ներկաների կողմից բարձրացված հարցերին։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում գանանացանի համար համապատասխան աշխատանքներ են տարվում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Սրբազակազմի աշխատակազմի գյուղվարչական պետ Լևոն Սիմոնյանի ուղեկցությամբ Երիտասան գեփական գյուղերում ցանոթացա ջերմոցային տնտեսություններում կատարվող աշխատանքներին։ Երիտասանքի գյուղական համայնքի ղեկավար Զարսանդ Միքայելյանի տեղեկությամբ Գյուղում մոտ 15 ընտանիք է զբաղվում ջերմոցային տնտեսությամբ, որոնցում այս օրերին հիմնականում իրականացվում է բանջարապոստանային մշակապույսերի ֆերմերի ցանց ծածկներ ստանալու նպատակով։ Փականի գյուղական համայնքի ղեկավար Արայք Եզրազարյանն ասաց, գյուղում մոտ 10 ընտանիք նույնպես ջերմոցային տնտեսություն ունի։ Սուվարչյան պետի տվյալներով տարածքում կա 55-ից ավելի ջերմոցային տնտեսություն։ Գրեթե 100 հեկտար տարածք արակված է գնայու բզեզով։ Գևոր Սիմոնյանը կարևորեց պայքարն այդ վնասվածքների դեմ, այլապես արակված տարածքները կմեծանան։ Տեղեկացրեց նաև նախատեսված է 3000 հեկտար կառնանացան կատարել։ Դրա մեջ է մտնում նաև բանջարապոստանային մշակաբույսերի, պոստան պարենի, եգիպտացերենի եւ այլ բույսերի ցանքսը։ Այս օրերին արվում է հնարավորը բարձր պետքատվություն ապահովելու նպատակով։ Ժամանակն է նաև իրականացնել հակարդեհային աշխատանքներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Իշխանաձորում անցած տարի կառուցված ազատամարտիկների թաղամասում շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Կառավարության եւ Խաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի կողմից եւս 20 նոր բնակելի տուն է կառուցվում։ Աշխատանքները վերահսկվում են շրջվարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության բաժնի կողմից։ Թաղամասի կառուցումը ունի մի քանի կարևոր նշանակություն. նախ 20 ընտանիք կունենա նոր ու հարմարավետ բնակարան, շինարարությունում աշխատելու է 100-ից ավելի մարդ, եւ ամենակարևորը սա պատասխան է նրանց, ովքեր միշտ խոսում են տարածքների հետ վերադարձման մասին։ Մարտի 20-ից 28-ը Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կողմից Ստեփանակերտում կազմակերպվելու են ուսուցիչների ամենամյա 10-օրյա նախաատեստացիոն վերապատրաստումներ։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության Կրթության եւ գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանի խոսքով ծրագրին մասնակցելու են այն ուսուցիչները, ովքեր ունեն 3 տարվա աշխատանքային գործունեություն։ Դասընթացները վարելու են Հայաստանի Հանրապետության Կրթության ազգային ինստիտուտից հրավիրված մասնագետները, նշել է Ռայա Մուսայելյանը։ Աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը ողջունել է դու ինչ ես անում Արցախի համար համահայկական շարժումը։ Շնորհավորում եմ, որ Արցախին օգնելու համար այսպիսի շարժում է սկսվել։ Նմանօրինակ նախաձեռնությունները պետք է շատ լինեն։ Ֆրանսաբնակ լեգենդար երաժիշտը խոսել է նաև հայոց ցեղասպանության ականատես կոտորածից մազապուրց եղած նախնիների պատմության մասին։ Այսօրերին համայն հայությունը Չարենցով է շնչում, նշելով մեծ բանաստեղծի ծննդյան 120-ամյակը։ Հոբելենական միջոցառումների այդ շարքից է Արցախի Պետական Համալսարանում այսօր անցկացված գիտաժողովը, որը կազմակերպել է Մայրբուհի բանասիրական ֆակուլտետի գրականության եւ լրագրության ամբիոնը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գիտաժողովը բաղկացած էր երկու մասից։ Նախ ամբիոնի դասախոսները պրոֆեսորներ Սոկրատ Խանյանն ու Անահիտ Աթայանը, դոցենտներ Զինայդա Բալայանն ու Սիրուն Բաղդասարյանը հանդես եկան բանախոսություններով, այնուհետև ուսանողներն ասմունքեցին Մեծեն Չարենցի գործերից, որոնք ընտրված էին նրա ստեղծագործական կյանքի տարբեր փուլերից։ Թող դուրս ընկած իմ աչքերի մեջ կախվածի, նոքա տեսնեմ պայծառ օրերը տապագա։ Թող ոչ մի զո չպահանջվի ինձնից բացի ոչ մի ստվեր կախանին թող մոտ չգա Առաջինը բանախոսությամբ հանդես եկավ վնասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը ազգային ճակատագիրը Չարենցի ստեղծագործություններում թեմայով։ Հանգամանալի վերլուծելով բանաստեղծի անցած ուղին եւ դրա ազդեցությունը Չարենց երևույթի ձևավորման խնդրում բանախոսը գալիս է այն եզրահանգման, որ նրա ստեղծագործությունների կարմիր գիծն ազգային ճակատագիրն է ոչ մի բան աստեղծի մոտ այդքան ցավալի, այդքան արյունոտ, այդքան հուսավար տողեր, պոեմներ, բանաստեղծություններ չեն գրվել, ինչպես Եղիշե Չարենցի գրիչն է հասնել դարերին։ Դրա համար էլ Եղիշե Չարենցը հենց իր падգամ բանաստեղծության մեջ նա ակրոստիկոսի ձևով երկրորդ բարերը երբ ընթերցում ես, հնչում է ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Եղիշե Չարենցը եւ մանկական գրականությունը թեմայով հանդես եկավ բանասիրական գիտությունների տեխնացու ԱՌՊՀ պրոֆեսոր Անահիտ Աթայանը։ Բանախոսության մեջ անդրադառնալով Չարենցի գործնեության այն հատվածին, երբ նա որպես ուսուցիչ ու դաստիարակ էր աշխատում Կարսի գյուղերից մեկում, իսկ այնուհետև Երևանի ամերիկյան որփանոցում, բանախոսը վերհանեց Չարենցի մարդկային նկարագիրը, որն ինչքան բարձր ու վեհ էր, նույնքան էլ պարզ ու անմիջական։ Չարինցը միայն դաս սովորեցնող չէր, միայն հայոց լեզու սովորեցնող չէր։ Նա ազատ ժամերին երեխաների հետ եւ խաղում էր, եւ կատակում էր։ Եմ շատ կարեւոր հանգամանք նա չէր սիրում, երբ սովից դալկացած մանուկներ անընդհատ հայացքները ցածային սահեցնում, վդիտ էին, դժգույն էին։ Երեխաներին ստիպում էր ասում վերև նայեք, անընդհատ վեր նայեք։ Նայեք երկնքին, նայեք աստղերին, նայեք ծառերին, որպեսի գլուխներդ բարձր լինի։ Չարենցը զգում էր երեխաների ծանր հոգսը։ Նա ինքն էլ չէր վարանում, երեխաների հետ միասին նույն սեղանին նստում էր, նույն թշվար հագուստներ հագնում։ Դանդեական առասպելի հարցադրումն էլ հենց այդ միջավայրն է ծնել, նշեց Անահիտ Աթայանը։ Ախր ով է ստեղծել այս պատերազմները, ով է ստեղծել այս որբերին։ Դասավանդման տարիներին Չարենցը տասնյակ դասագրքեր կազմեց, այդ թվում քրեստոմատիաներ։ Ու թեպետ ոչ մի մանկական գործ չի գրել, բայց նրա մանկական տեսության ուսումնասիրություններն ու տեսական հարցերը մինչ օրս էլ մանկական գրականության կարևոր բաղադրիչներն են։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Մարզասերների համար Ռիո 2016-ի օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Միհրան Հարությունյանը ցանկանում է Արցախում հունահռոմեական ըմբշամարտի մարզադպրոց բացել։ Ակտիվ զբաղված եմ նախագծիս աշխատանքներով։ Դպրոցը բացելու հարցով ծրագրում եմ հանդիպել եւ քննարկում ունենալ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Միայն այդ հանդիպումից հետո նոր կմանրամասնեմ մարզադպրոցի բացման ընթացքի ու աշխատանքների մասին, ասել է Միհրան Արությունյանը։ Երևանում կայացած Սամբոյի մեծահասակների Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը արցախցի երկու մարզիկներ արժանացել են մեդալների եւ պատվոգրերի։ Առաջնությանը 100 կիլոգրամ քաշային կարգում երկրորդ տեղը գրավել Արման Ավանեսյանը, իսկ 82 կիլոգրամ քաշային կարգում երրորդ տեղ Դավիթ Գրիգորյանը։ Խոսելով առաջիկա մրցաշարերի մասին Արցախի սամբոյի մարզիչ Էրնեստ Միրզոյանը նշել է. «Պատրաստվում ենք ապրիլին մասնակցել Չեխիայում կայանալիք Եվրոպայի պատանիների եւ երիտասարդների առաջնությանը, որին Արցախից կմասնակցի 3 մարզիկ»։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։